gehiengo sindikalak biharko greba deialdia egin du irailaren hogeita seirako eta horren inguruan hitz egiteko gurean da zorion hortigosa e, labeko arsaldeko kidea e, egunon zorion Kaixo egunon Bueno, pentsatzen dut dena prest duzuela biharko Ba, hori da, ja azkenengo txampan eta bai, dena, dena prest uste dugu, bai, bai Bueno, e, aurreko elkarrezketa batean aipatu genuen, martxoan hogeita behatzean egintzen grebaren jarraipena zela hau, eta bueno, e, jendeak uler dezan edo bueno, jakin dezan zergatik da garrantzitsua bihar grebarekin bat egitea. Jo, ba, iruditzen zaigulako eh, momentu honetan egiten ari direna sekulako lapurreta bala, eh? sekulako sakeoa. Eta, bueno, guk lengua bertan eman genuen prentxaurreko bat, eta bertan e, datu batzuk eman genitun, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela jendeak eh, jakitea, hau da, krizia zetanetik e, bankari, hau da krisiaren e, lertzean ardura zuzena izan duen bankari, ba, berrunda berrogeita 6 mila milioi euro, berrunda berrogeita 6 mila milioi euro e, oparitu egitezkio, ez? Eta diru hori nundik anateratzen da, dozinek ordaintzen du, ez? Ba, zuzen ere, e, murrizketa, erreforma eta jasaten ari geran eraso guztiak, e, azken finean bilatzen dutena da, e, diru guzti hau finantziatzea, hau da, erritar xei dagokien dirua banka pribatuari ematen ari zaie. Eta horretik uste dugu, e, eh, lapurre eta erraldoi horren aurrean, ba, ba erantzuteko beharra dagola, kalera ateratzeko beharra dagola, eta eta langileriak ba, ba bere haserrea erakusteko ba, ba beharra daukala, ez? Eta testunguru hortan ba planteatzen dugu ba, langileria daukan e, borroka molde e, garrantzitsuena dena edo, ba, bakre ba da, ez? Eta horregatik planteatzen dugu, ba, hau. Esan dugu, Euskal Gehiengo sindikalak e, deitu duzuela, deitu duela biharko greba, ez dakit espero zenuten komisiones aurrera edo UGT sindikatuek bat egiterik? Bai, bueno, batetik argitu nahi dut, e, egila da, e, gehiengo sindikala osatu dugune sindikatu egiten dugula, beste sindikaturen bat ere e, bueno, batu zaigu, ez, ba, CGT eta CNT bezala, baina baita ere, e, erasoak lan munduari e, bakarrik eragiten ez dionez, eta e, murrizketa sozialak ere ba, plantatzen ari direnez, ba, hainbat eragile sozialek, ez, eta eun, eun, eun inguru uste dute zenbatu ditugula bai. e, momentuz, ba, bat egin dute da UGT eta, ba, ba, guretako e, tristea da, baino bi sindikal bakarri daude. Eta guretako oso digarria da, e, murrezketa horren aurrean greba orokor deialdi bakarra egotea, hau da bereik ez dute e, greba deialdirik egin eta eta hori ez da larriena. Bereik egin dutena da Merkelekin bildu, Erregarekin bildu, Rajoirekin bildu eta bilatzen ari dira da ba Espainia Espainiar gobernuarekin, Espainiar estatuan e, itun sozial bat egitea. Zauretako benetan, irten zaigu, eh, Espainiako langileriaren dintako ere bai, ba, basekurako iruzturra dela e, ez dakit datuak eskura seguruenik ez dituz, izango, baina e, eh, lan erreforma e, onartu zenetikan, Mariano Rasek lan erreforma onartu zuenetik, zenbat lan postu galdu dira? Kau, ez arazoa da, e, hainbestekoa da abiadura e, Espainiar Estatuak darabilen erreforma jendan, hau da, rajoiren batzu egiten zaigula, erreforma bate, bakoitzaren atzean e, zer nolako argudioak erabiltzen dituzten, ez? Eta nik uste, adibide garbiena batzuk esan dituna, lan erreforma onartu zanean, saldu ziguten e, lan erreformarek balioko zuela lanpostu berriak sortzeko. Eta ikusi duguna da, e, udarako hilabete arraroiek salgu ez, ze urtero urtero e, udaran kontratazioa onditzen da, nahiz eta kontratazio mhm. prekario izan, ba, ba langabezia igoten jarraitzen dula ez. Eta ja entzuten dira zenbait ekonomilari esan ez, 2000 e, eta amabi eta amairu garren urtetan ere, ba, e, langabezia tasa baigoten jarraituko duela. Horretaz gai, mono, e, hauteskundeetan sartuko gara kanpa, e, hauteskunde kampainan buru belarri, e, alderdi batzuen promesak harrigarriak dira, e, hogei e, mila lanpostu baino gehiago sortuko mendituzte denbora gutxian. Bai, eski, hemen ematen du e, guztiak direla iritsi berriak, ez? Guretzako oso oso, oso deigarria da, hau da, e, e, soe alderdi popularra eta PNV e, azken finean, azken ingo urtetan, e, gobernuan egon diren alderdiak eta Europatik markatzen diren e, politika neoliberalak e, itzeziz aplikatzen ari diren alderdi horiek, ba, ba segurako, segurako diskurso populista orain hauan, ez? Eta guretzako ere garrantzitsua da, ez bakarrik hautezkundea daudelako, baino e, torkizunari begira ere bai, ulertzea, krisia ekonomikoa bai, baino krisia bat ez ere politikoa dela hortaz, krisiari erantzuna politikatik ere eman bat zaiola, ez? Bukre barekin e, interpelazio zuzen bat egin nahi diegu alderdi, alderdi politiko guztiei, ba benetan, e, Madrietik imposatzen zaizkigun erreformak ez aplikatzeko, eta, eta Euskal Herrian ba, bide propioa eraikitzeko. Aipatu dezu zorion, krisi politikoa dela, e, hainbat alde, e, sindikatuk aipatu zuen bezala, baino krisi politiko horrek ondorio sozial izugarriak. Bai, jakina, hori da, azken finean, e, badakigu zer nolako e, klase politikoa pairatu dugun, e, ze interes defenatu dituzten, oso, oso harrigarria da, e, nola patronalak e, gomendio egiten zuen, eta handik e, hilabete batzutera, ba, nola gobernuak dekretu bidez e, patronalak eskertakoa e, itzezit aplikatzen zuen, eta hortaz, bai, e, klase politikoa orain arte, e, zeharo egon da kapitalaren e, mesedetan, Eta horregatik guk, e, bueno, urtu gu, aukerak, eh, egin diran greba guzti horiek erakusten dutelako, gehiengo sozial bat dagoela, e, murrizketa hauen guztien kontra, eta hortaz, e, uste dugu, e, instituzioetatik eta politika gintzatik ere, e, aserre guzti hori jaso behar dela, eta eta bide propio batera ikitzeko, ba, martian jarri bar garela. Esan bezala, bihar izango da greba hori, baina grebaren ondoren zer, ze pausu jarraitu beharko dira? esaten nuena, guretzako e, buru bidea da, irten bidea. Hau da, peingoz, e, ego euskal herriak erabaki behar du, Espainiatik ezin dela erabaki, zer nolako lan araudia daukagun ego euskal herrian, eta, eta buru prozesuan aurrera egin behar dugu. Buru jabetza e, baina baita ere e, buru jabetza erregintatik. Hau da, sindikal enplazamendua e, egina dugu, ba, bidori egiteko, baina gu ere e, koherentak baldin bagara baina e, ba, bueno, aktibo izan margara e, prozesu horretan, eta eta pauso pauso ba, ba, erabakitzeko eskubida lortu, eta lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparrua ba, ere dugu. Esango dugu, bueno, e, bi, biharko bide jaldi daudela, bat gipuzkoa mailakoa goizean, eta bestea barsoalde mailakoa e, iluntzean horeretan. Hori da, e, guardia aldera, e, amabiak laurden gutxiagotan iru zutabe aterako dira donostiko iru puntez berreinetatik, gure kasun e, oharzo bidazoako e, langileak e, grosera dituko ditugu, zagoesera amabiak laurden gutxitan. Gero amabiterritan e, erraldoia izango da manifestazio bat abiatuko da Donostiko buen pastorretik, eta gero jarratsaldean e, mobilizazioak eskualde mailan ingo ditugu. Ta kasu honetan, oarso aldeko mobilizazioa horretan izango da, e, zazpiretan izango da, eta herriko plazotik abiatuko da. Bueno, ba, zorion hortik osa eskerrik asko, gaur gurekin izategatikan, eta bueno, ba, bihar ea arrakastatxo izaten den deialdi hori. Oso, ondo eskerrik asko zuei. Agur. Ez dezagun gure herria, klase diferentzia Egin dezagun biharko, Euskadi sozialista bat Egin dezagun biharko, Euskadi sozialista bat Kapitalismoak dakarren gata zapalketa Izan dedila guretza, tindar Ze dila guretza Nagusilan tokietan, baserrit eskoletan Gure herriko nauzila izan arte aurrera Gure herriko nauzila gizan arte aurrera berri gizona Etxaiak puskatu arte, jo dezagun aurrera Etxaiak puskatu arte, jo dezagun aurrera Langileen ekazariak, euskaldun guztiak Ez dezagun gure herriak, klase diferentziak iarko Euskadi sozialista ba